فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجمال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربي الذي لا اله الا هو الحمد لله رب العالمين نستغفره بجد سبحانه يقول الحمد كما ينبغي من جلال وجهه والعظيم سلطانه ذكره ذكرا كثيرا اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا وخيراتنا وحسناتنا وذكرنا وتسبيحنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارزقنا لما تحب لك وآتنا شكرنا في الدنيا والآخرة يا Rabbi acılarını açılarını yapıştırdık, sayıları, hasenatları, ibadetleri, taatleri, hakimleri, bir kardeşimiz tarafından okunmuş diğer kardeşlerle olan olan iki alemler ve Kur'an-ı Kerim'in sahip ibadet ve karakterimizle ve hakmanı yanımızda kabul ederek makbul eden şu eksik çok ibadetlerimizi senin tekbir rahmetini Kazanımıza, rızana ermemize, vesile ve bahane eyle. Amin. Karısa bakma ya Rabbi. Amin. Affet ya Rabbi. Amin. Bizlere fazla kereminden en bilgisiz sevap kesir, ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Aslı olan gücürü mesubatı, evvelenle hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye ettik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına göre ilgili erdir ya Rabbi. Cemalini rüyalarında sık göster ya Rabbi. Şiddetine bizleri uydur ya Rabbi. Bizi onun yolundan ayırma ya Rabbi. Yanından ayırma ya Rabbi. Yeterse azabet komşin eyle ya Rabbi. Ümmetine hüsnü hizmeti bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bu kadirleri okuyan zevkeli beytleri çeken kardeşlerim bunları dinleyenlerle yaşlısı bu dileklerine bulunaklarına da onları nail eyle yarabbim. Cümle geçmişlerimize rahme eyle yarabbim. Hayatta olmuş olanlarımıza afiyetler çıkar eyle yarabbim. Sevdirdini refik eyle yarabbim. Hayırlı işler yapmamıza bizi muvaffak eyle yarabbim. Şerşakat bizi uzak eyle yarabbim. Bize hacını nasip eylesin. Bizi günahlara bulaştırma ya Rabbi. Haramlara bulaştırma ya Rabbi. Şeytana uydurma ya Rabbi. Tesir etme ya Rabbi. Dünyaya kapılıp hareketi unutturma ya Rabbi. Sevdiğin kul eyle ya Rabbi. Üzerimizde sevmediğin ne gibi hal, huyu ve sırfat ve iş ve fiil ve fikir ve amel varsa bizi onlardan kurtar ve fark eyle ya Rabbi. Bizde bizleri sevdiğin, arzı, zahir kamil kulları eyle ya Rabbi. Sana yaptığımız kusurlarla, isyanlarla, günahlarla, kılmaklarla, bu günahlara düşürme ya Rabbi. Yolunda daim cimrite kaim eyle ya Rabbi. Sevgili has kulların cümlesine cümlete dahil eyle ya Rabbi. Ailelerimizi, evlatlarımızı, dahil eyle Bizleri ya Rabbi alemin habibi bağışla. Ya Rabbi alemin dünyanın ve ahiretin ümmet, orayı göster, bizleri dahil eyle. Söylemek sorumlu tutarlı olan şeriflerimiz ve neyin lazım olduğunu neye muhtaç olsun bizler daha iyi bilirsin, bizlere ihsan eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğiniz bilmediğimiz yerinden görünmeyen maddi, manevi, ruhun, kalbi, her türlü şerlerden bilerek koruyarak. Sevgili kul olmamıza sebep olacağız. Hayırlı haberler, salih, acı işler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, beldelerimizde Müslüman kardeşlerimizin diyarlarını her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, zelzelelerden, kutluslardan, zalimlerin, fasıkların, facirlerin, kafirlerin galebesinden, düşmanların istilasından koruyarak Müslümanları seni rızaya uygun, sevgiyle idare edecek, hayırlı ilavediler kanlarına simet ya Rabbi, şerrilerden kurtar ya Rabbi, İslam'ı yaşamamıza, rahmetle bütürsünüzde mali neler varsa onları kaldır ya Rabbi. Sevgili hasbunlar olarak yaşamımızı nasip eyle ya Rabbi. Sevgili hasbunlar olarak ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sahid olarak yaşat ya Rabbi. Şehir olarak ölmeyi ya Rabbi. Sevgili kul olarak huzuruna getir ya Rabbi. Defter divan açıp bizi mahşer, mahşer halkına tevkil etme ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi etme ya Rabbi. Hidayet ikram etme, bizler açmadan cennetine dair olan bunların da güzel cennetine dair ya Rabbi. Cevaline düşerek ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizi mansuru zafer ya Rabbi. İslam'ı dünyanın her yerine hakim eyle ya Rabbi. Müslümanlara nasip eyle ya. Esir kardeşlerimizi kurtar ya. Mahpus kardeşlerimize hürriyetini ver ya. Mazlum ve mazlum kardeşlerimizi zulümden verdiğinden halal eyle ya. Bizleri iki cihanda aziz eyle ya. Dünyaya kapılıp ahiretin utanlardan etme ya. Gecemizi gündüzümüzü, varımızı gördüğümüzü senin yolunda fark etmeyi nasip eyle Malımızla canımızla cihat edilmen olmayı nasip eyle Dualarımızı lütfunla keremle kabul eyle Şu mübarek besleler hürmetine kabul eyle Şu mübarek günler hürmetine kabul eyle O mübarek kulların hürmetine, Habibi Hepimiz hürmetine kapıda mahmut döndürme ya Rabbi. Yoksa bir esma iken kısarı, aşk, şabar, ürün, ürün, ürün, بخلق القرآن العظيم وبحرمة كلمة التهديد وبحرمة هذا الجانب الشرير وبحرمة أسرار سورة الفاتحة الله